kagohe nkebura barundi icokogwa ni uko abategetsi bokwamiza ku muzirikanyi y'uko abakenyezi n'inkehwa bategerezwa kubahirizwa mu gateka kabo nk'uko abagabo babubahiriza cyangwa ibiyubahiriza hari hageze yuko abajejwe amategeko n'abajejwe ubutegetsi bategerezwa kubyicarira kugira ngo ibyo bintu bihave kuko urabona umukenyezi yewe bukeye yazinduka yarushe naho nyine ntashobora no kurima byiza rero kandi hari hari aho biboneka umugabo n'umugore bagenda ku kivi bakarima bagatahira rimwe hanyuma bagafatanya kurira abana kumugara biva kuri byinshi ntawe uvuga ngo umuntu nta mugara abishaka mugabo rero igihe ari umuntu nk'abandi ategerezwa kugira uruhara nk'abandi umuntu w'ikimuga afise akamaro kandi ashobora kuja mu muhari muri bose agaseruka imbere hanyuma rero hari hageze yuko no muri guverinoma baraba yuko boshiraho umuntu w'ikimuga kuko umuntu afise umutwe ukomeye nawe yo bagendera muri sheze rurante nticobuza yuko afata amategeko nicobuza yuko aja aho abandi bashinga ntahe baja akavuga ijambo ibyo byose nibyo nasaba yuko abategetsi n'abashiraho amategeko baheza bagafata kankama kugira ngo bubahirizwe inkeho